ndabaramuka igihembo mwese nuko mumvize hadisanganiro ndabaha murano makuru yo kuri uno wa mbere nayo akaba n'ingingo nkuru nkuru zikurikira igihugu cy'u Burundi cyasabye mu nama yabaye hagati y'ibihugu bya Afurika na Amerika abagiko abagwiza tungo muri Amerika bozana imitahe mu gisata c'uburimyi mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabishikirije ku mugoroba w'Imana haganutse avuye muri Amerika i Washington muri iyo nama Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe Olicom nawene yari mu iyo nama akabona ko bya Afrika bitegezwa gutahura ko biteza gushira imbere inyungu rusangi bigashira ku ruhande inyungu by'utugwi tumwe tumwe kugira bishobore gutera imbere abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye zo mu gisagara mu gisagara eh, muri komine ngozi basaba musitanteri gushyiraho integuro yatuma badaheba amashuri biturutse ku bibazo byo kubaho bafise maze kubyumva muri ano makuru turafitiye kandi na buca n'ayandi inkino ku bijyanye n'urukino rwo gukubitana ingumu bita bogisi inoso Imana niwe atuma amajwi abashikira kuri mikoro kumwe na ornera muco sangwa muri sanze guri radiyo isanganiro mwabyumvise mu ngingo nkuru nkuru burimyi ubworozi no gufungura neza nivyo Burundi bwashize imbere mu nama yahuza ibihugu vya Afrika na leta zunze ubumwe bwa Amerika Amerika yabaye kuva kuri wa kabiri mukuru w'igihugu cy'u Burundi haganutse kuri w'Imana yashikirije ko basavye abagwiza tunga muri Amerika kuzana imitahe mu gisata c'uburimyi tumutega iyo nama rero twavuga ko yagenze neza uburundi rero nabwo bwararose ikibanza kugira ngo butange ingene bwifashe mu bijyanye n'iterambere ry'uburimyi n'ubworozi ndetse no gufungura neza muri uwo mwanya twarerekanye aho uburundi bugejeje n'umwizero bufise ku bijyanye n'iterambere rero iyo bumvise umukuru w'igihugu ariko aravuga ibijyanye n'uburimyi kenshi biranabatangaza kuko umenga n’igisata cyahebewe abenegihugu gusa rero byarabanezereje turabereka ngira ngo n'ibindi bihugu aho byofatira cyerekana ko byanezereje benshi nuko gikorana n'abantu bose bari mu iterambere baba bikorera ibyabo canke ndetse n'ibihugu tukaba rero twaraganiriye baremeza ko bagiye kurungika abagwiza abagwizatunga benshi bazana imitahe yabo mu gihugu cyacu kandi ko tuzobana dukorana mu by'iterambere kuko amerika uretse ko yemeye kwigiye gufata mu mugongo ibihugu bya Afrika mu burundi twari dusanzwe twaramaze gutangura iyo ngendo cy'uburimwe ni muri iyo ntumbero rero no mu bisata bya amerika twabonanye n'igisata kijejwe iterambere muri amerika icyo gisata rero nicyo gikorana n'abantu bose bari mu iterambere babikorera ibyabo canke ndetse n'ibihugu tukaba rero twaraganiriye baremeza ko bagiye kurungika abagwizatunga benshi bazana imitahe yabo mu gihugu cyacu kandi ko tuzobana dukorana mu by'iterambere kuko amerika uretse ko yemeye kwigiye gufata mu mugongo ibihugu bya Afrika mu burundi twari dusanzwe twaramaze gutangura iyo ngendo mu bijyanye no gufungura neza no mu rimwe n'ubworozi n'amagara y'abantu ndetse no mu bijyanye n'inyigisho tukiri muri ico gisata c'ubutunzi Amerika yaremereye ibihugu vya Afrika di miliyaridi 55 z'amadolari y'abanyamerika kazotangwa mu myaka itatu Gabriel Rushiri arongoye ishiramu gishinze kugwanya biturire hamwe n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom avuga ko byavuye muri iyo nama herutse kuba hagati ibihugu vya Afrika na Amerika aho wene yari muri iyo nama nubwo hatanzwe amafaranga habona ariko ko atakizoshoboka igihe ibihugu vya Afrika bidafashe intumbero intumbero vyo nyene byo kwiteza imbere mu guharanira inyungu rusangi bagashira ku ruhande inyungu z'utugwi tumwe tumwe bikunze kwiboneka bikunze kwibonekeza muri ivyo bihugu vya Afrika kuri kurikira Gabriel Fiyiri ku majwi dukesha mugenzi wacu Obani yo nkuru yari ntumwe idasanzwe ya Radio Isanganiro ni inama yashyitse ku bintu bitari bike mbere kugeza yaho leta zimwe za amerika zatanze amamiliyaridi ashika mirongo itanu n'atanu y'amadolari akazotangwa mu myaka itatu ivyo nibaza yuko ari ikimenyetso ciza ariko nagira ngaruke ku byo tuguma tuvuga abanyafurika mbere n'abarundi barimwo bashire mu mutwe yuko ibihugu bigenzi biri ngaho kugira ngo bishobore kudufasha gusa ibe igihugu kimwe hanyuma dushobore guteza imbere afurika ibyo ni byo bintu bishoboka n'ahandi hoho kwiyumvira yuko amakuru arizo dufasha ni nko kurota umuntu ahagaze ni ukuri dukeneye abarongozi bafise imbono bafise iyerekwa hari umufilozofe w'umuromani eh, yitwa seneke niwe yavuze ngo eh, nta muyaga mwiza ubaho ku muntu n'umwe atazi yaja nicyo gituma rero nibaza neza yuko hakwiye intumbero nziza mugabo igihe muri afurika tuzaba tugifise abatware abasuku bari imbere y'abandi bamogore kurya ibiturire batashaka guteza imbere abanyagihugu batashaka gutunganya ibintu biciye muri demokarasi biciye mu ntwari ibereye aho hasoma tugifise ibibazo bidasanzwe kandi ibyo tubona mu bihugu byinshi bya afurika aha rero mu burundi twarungutse ibitari bike mugabe ibyo bintu byaje umusaruro tuzoguma turi inyuma murazi neza yuko ubukene buturembeje n'ubu kubera imvu nyinshi ariko twizere neza yuko eh, abasuku baba baje mu nama nk'izi iya bavaho bize kugira ngo ibihugu byacu bishobore gutera imbere nayo ahandi ho bigumye gutyo bizatugora ko dushobora kugira aho tugera Gabriel Rufyiri arongo ishamwe rikomavwa kandi ko bihugu bya Afrika igihe bizoba bifite igihagararo mu makungu bizoshobora navyo ne gutunganya no gutuma ko amanama nkayo muri Afrika nkuko ibihugu bya Buraya bibikora n’ubunyenekurikire kurikire Gabriel Rufyiri umuntu arabye inama nk'izi ziba urabona yuko ibihugu byinshi haba amasome hagati ya afurika n'uburaya hagati ya afurika n'ubufaransa hagati ya afurika na tiriki hagati ya afurika n'uburusiya mbega none ni ryari eh, afurika rizotuma kuri izo nama abo nabo bakazi iwacu ni ryari icyo ni ikibazo tuguma twibaza ibyo rero nabyo ni uko bimenya yuko kugira bishoboke ni uko tuzaba dufite igihagararo mu makungu kugira ngo tugire igihagararo mu makungu naho bizovana n'ingene twifashe mu by'ubutunzi mu by'umutekano twinge abarongozi, abayobozi ba afurika bameze nayo ubundi murabona ko umengo twese dukurikira nk'intama gusa kugenda gutyo gusa natwe tukagira aho tuva tukagira n'iyo turi ko turaja nayo handi ho hatari uko oya naho tuza ko turabya naho tuza turaja radiyo isanganiro murambya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe Ano makuru harabandanya ku isaha zitandatu minota mirongo itatu n'itandatu tubandaniriza mu gisata cyo kuyunguruza abunguruza abantu n'ibintu bava mu gisagara cya bujumbura bakorera muri zone kanyosha bamenyesha ko gukorera kuri iryo barabara bitoroshe biduga ko ibyuma by'ingendeshwa zabo byama byahonekariye ibyo bakabimenyesha mu gihe benshi muri bo bagendesha imodoka nshasha nk'uko babisabwe basaba ababijejwe ko bafasha iryo barabara rigakogwa nk'uko irya musagara imeze neza tubakurikira ibinogo ibarabara ni ribi rero muri make ntitworoherwa cyane mu gihe turiko turakora transiporo muri side na cyane cyane mu ibarabara rya kanyosha amajorite swara abashoferi benshi baranga kujya mu kanyosha kubera ko nibarabara ribi ugaruka utevye yanko imodoka irononekara ngo nk'ubu imvura imaze iminsi irikiragwa nibyo bibazo twakunda twebwe abasitara dukunda guhura nabyo n'abashoferi bacu abashoferi bacu bahagaze icyo gihe rero umubwire yaja akora kubera ari ribi gacona aza koza kuronka n'amahera make agenda ataryohewe kandi agenda ashavuye baje kubona ngaho inyuma y'isoko barahakoze niba barajya musagara arikoze nizeye ko n'ibindi bariko barabitunganya Makuru arabandanya abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye zo mu gisagara cya Bujumbura bavuka muri komine Ngozi basaba mustanteri gushira integuro yotuma badaheba amashure biturutse ku bibazo byo kubaho bafise abanyeshuri bavuga ko bagira ingorane zo kuriha amazu babamwo n'ikibazo cyo gusuma muri iki gihe bavuga ko ubuzima bwazimbye cyane muri ico gisagara byashikirijwe kuri uwimana igihe mustanteri Joseph Martin Bucumi yashikiriza abanyeshuri ibiro birenga amajana abiri by'umuceri n'ibindi bikoresho by'ishuri mashuri Mustanera akavuga ko bazovugana nabo bafatanije kurongora komine ibishoboka babifashe Apolina Muzagara abanyeshuri bavuga ko bafise ingorane gusumba abandi benshi biga mu myaka ya mbere aho biga bataha umwe wese akimenya bavuga ko ubuzima bwazimbye cyane mu gisagara cya bujumbura gutyo bikabagora kuriha amazu babamwo hamwe no gusoma ibyo bafungura n'izindi ngorane nyinshi bavuga ko bafise amashami ya yezu renova arongoye ishirahamwe ry'abo banyeshuri bava muri komine Ngozi akavuga ko hariho n'abahora bacira amashuri hagati kubera ibyo bibazo benshi ugasanga nabava mu miryango ibayabaye agasaba rero musitanteri wa komine bavamo gushyiraho umugambi wo gushigikira abo banyeshure kugira bareke guheba amashuri mbere n'abataza kwiga i Bujumbura bari bafitiye uburenganzira bakaza gutangura umwaka wa mbere babishyikirije kuri uyu w'Imana igihe Joseph Martin Bucumi icumi arongoye komine ngozi yarashiriye abashikari mirongo itatu na babiri agaseke kagizwe n'ibiro amajana abiri vy'umuceri ku bataba mu ndaro za kaminuza amapaki y'impapuro amakaramu n'ibindi kari n'akaryo ku bwa joseph marite bucumi ko gushimira abanyeshuri indwi baherutse kumenya cya kibazo kibaha uburenganzira bwo kwiga igisata c'ubuvuzi medicine komine ngozi ikaba yabaye iya kabiri inyuma y'igisagara cya bujumbura mu kuronka abanyeshuri benshi binjira muri ico gisata Mustaneri Joseph Martin Bucuma arongoye komine Ngozi akamenyesha ko bagiye kuvugana mu nama ya komine ngo barabe icokorwa mu ntumbero yo gushikira abanyeshuri kugira ibyo bibazo byabo bitoregwe umuti Ingozi Honari Muzagara Radio Isanganiro tukivuga ibijyanye n'ubuzima buzimbye biciro by'ibifungugwa bimwe bimwe bibandanya kuduga nk'umuceri bita umutanzaniya eh, Tanzania uwo bita karite ya mbere ugurwa amafaranga ibihumbi bitanu n'amajana atatu mu gihe wahora ku mafaranga ibihumbi bitanu haraheze ikiringo cy'ukwezi kumwe gusa kuri uwa mbere bamwe mu badandaza bakorera ku isoko ya kotebu bavuga ko bidandazwa bimwe bimwe nk'ibiharage bitari ko biramanuka biva mu ntara za ruguru aricyo gituma biguma biduga igiciro basaba ababijejwe gufata ingingo yorohereza abaguzi n'abagurisha buraca kugacana yandi mu nkino urukino rwo gukubitana ingumu bita box mu rurimi rw'ifaransa ruhagarikirwa n'umuhagarikizi mukuru agafashanya n'abandi batanu bita abacamanza bajejwe gutanga amanota bisunze amategeko mpuzamakungu hagenga urwo rukino ahike ndayishimiye harongoye ishami ry'urukino rwa box mu Burundi amenyesha ko muri abo bacamanza iyo batatu muri bo bahurije ku ikosa riba ryakozwe n'abahiganwa muri ico gihe umuhagarikizi mukuru nta burenganzira abafise bwo guhindura ingingo baba bafashe usha nandi y'inkino na jean marie vianney ngendakumana umuhagarikizi w'urukino rwo gukubitana ingumu bita box mu rurimi rw'igifaransa igikorwa ciwe nukuraba kuraba kugene abakinyi bigenza mu kibuga ko bariko barakubitana ingumu bisunze amategeko bisigurwa na erike Ndayishimiye arongoye shiramo ry'inkino za box mu Burundi ico novuga ko umuhagarikizi w'urukino rwacu rw'ingumu ariko box umuhagarikizi nujya bari mu rugo araba neza ukuntu abakinyi bariko barakubitana ingumu akaba ko bazikubitana mu mategeko kuko hari amategeko bategezwa gukurikiza nabo nyine bita abacamanza baba ariho kugira batange amanota urukino ntigwahera baze kuvuga ati naka yatsinze naka yatsinze muri abo bacamanza batanu iyo batatu bemeje ikosa riba ryakozwe n'abakinyi bariko baratana mu mitwe muri ico gihe umuhagarikizi mukuru nta bubasha afise bwo guhindura ivyo bumvikanye ko muri ico gihe rero iyo abo bacamanza batanu batatu bahuriye ku mukinyi yuko yabigize neza yatsinze iyo nota niho iba ari nota by'ukuri hanyuma bahejeje urukino baraheza bagaharura ukaraba rero umukinyi bahuriye kari batatu muri batanu yashoboye gutsinda umukinyi akubise ingumu neza mugenzi we ikamushikira ntashobore kuyikwepa umuhagari Kizi acatanga inota nk'uko Eric ndayishimiye abandanya abishikiriza umukinyi akubise ingumu igafata batayikwebyesha cyangwa ngo mvuge kuco buvuga kubloka acatanga inota kandi akaraba yuko iyo ngumu yakurikije amategeko kuko hariho yikubita adakoresheje ku ntoke z'imbere ijya ntibari ingumu iri mu mategeko no kuraba no kiyituko ko cagiye no kuraba yuko iyo ngumu uwo yashikiriye yashoboye kumufata neza uwaramuswa ishyirahamwe ry'inkino za boxe mu Burundi amenyesha ko iyo bishitse umukinyi aga kubitwa ingumu ntasubire kubandanya urukino uwo mukubise ngo muri ico gihe ni wabatahukanye intsinzi ariko rero hari ikindi gihe nawe bishika nko muhora mubibona mumbonesha kure ugasanga umuntu baramukubise yaragwa ntasubire kugaruka umukinyi aravuze ati kabisa ntashobora kubandanya muri ico gihe utsinze abarujya yashoboye gukubita uwundi ntavyuke canke naho arashobora kumukubita hanyuma akamuvisha amaraso menshi bagahamagara umuganga karaba yuko ayo maraso abandanya ava akamuvura bikanka naho nyene barahagarika urukino hanyuma hanyuma bakabona kuvuga yuko umukinyi yashoboye kumukubita aho hantu ntashobore kuhakwepesha kugira izo nkumi ntizimufate aba yamurushije ubuhinga naho nyene aratsinda ugutsindwa impaga mu rukino rwa boxe wishika mu gihe umukinyi yitabiriye amahiganwa agasanga uwo bari gutana mu mitwe yasivye hariho nahandi rero umukinyi ashobora kugenda mu rukino agiye gukubitana ingumu akabura uwo bahura nico bita forfait mu gifaransa ashatsinda ubwo nyene muri bucana yandi y'inkino izokurikira Eric Ndayishimiye azodusigurira ukugene urukino rukino rwa boxe ruhagarikirwa hisunzwe bwoko butatu ugo rukino rwo gukubitana ingumu boxe rukinwamwo ni kuri yo bucanandi y'inkino duciye turangiriza ko hano makuru ku isaha zitanu minota mirongo ine n'itanu ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayumviriza nshimire na Innocent ibona imana yatumye amajwi abashikira kuri mikoro mwari kumwe na onera muco mu kanya muce mukurikira amakuru yandikwa n'ibinyamakuru byo mu karere musoberwa na omehondo wayo wafatikanije na hayisari yani n'amahoro kugira ikomeze ibijyanye no gufungura neza byandikwa n'ikinyamakuru dimonito cyo mu buganda ku bwa golden sengoye agejeje gisata cy'umwimbo mu kigo cy'ubuhinga bwo gutunganya imbuto ubworozi n'ububiko bw'ibiharuro icyo kigo kizotanga ibigori n'isoya ku mahegitari ibihumbi mirongo itatu mu gihugu cyose burayiti mirama umunyamabanga umunyamabanga wa leta ajejwe inganda z'amatungo asigura ko leta izoshiraho ibikoresho bibiri byo kubika intete bifise megatoni ibihumbi icumi nkuko bibandanya bishyikirizwa na Dimonito ibyo bikoresho bizoba bishobora gutunganya imfungurwa mu mirima yose ni Noeli ariko none amafaranga arihe niko ikinyamakuru The East African cibaza ku baba muri Afrika y'ubuseruko cyo kimwe nabo ku isi yose iyi ni Noel ya mbere bahimbaje kuva imigenderanire mu vy'ubutunzi isubiye mu buryo inyuma y'imyaka ibiri ikiza ca COVID-19 cugarije isi mu bisanzwe muri Uganda abaguzi binjira mu gisagara cya Kampala mu ntango za Kigarama kugira abagure banasume ibyo bakenera byose mu bihe by'iminsi mikuru irangiza umwaka nibihe byiza ku badandaji bakorera mu masoko y'ibisagara bikuru bikuru byo mu bihugu bigize Afrika y'ubuseruko gikuru ntibibone kubonekeza amamangazini atari make cyane cyane ayadandaza ibintu bikoreshwa mu byo kwinezereza nta cyizere afise cyo kwinjiza amahera muri no minsi mikuru nubwo ibiteramo by'imiziki byatangajwe hirya no hino Kampala ababiteguye bemeza ko batizeye abantu benshi bazovyitabira kubera ibiza vya COVID-19 Ebola n'ibiciro by'ibidandazwa n'ubundi bufasha byaduze ku rugero ruhanitse kurundi ruhande nkuko tubandanya tubisoma muri ico kinya makuru co mu karere iduga ry'ibiciro ku bintu vya nkenerwa nk'ifungurwa rituma iminsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushasha ibiha mu gihugu ca Tanzania nubwo Tanzania arico gihugu ihera ritataye agaciro ku rugero runini ugereranije n'ibindi bihugu byo mu karere ibiciro vy'ifungurwa n'ibidandazwa biduga ku munsi ku munsi ikiro c'inyama cahora ku mashiringi ibihumbi umunani mu mezi aheze ubu kibarizwa mu bihumbi 10 nkuko vyemezwa ikimenyeshwa na Happy Mujema aba mu ntara ya Kilimanjaro amakuru yo mu karere abunguruza abantu bakoresheje amapikipiki mu karere ka Beni batangaje guhagarika akazi mu kiringo cy'iminsi ibiri kuva kuri uyu wa mbere bishyikirizwa na Radio Okapi ku rubuga rwayo okapi yandika ko urunani rw'abo bunguruza abantu bakoresheje ipikipiki rwahagaritse imirimo mu karere kose k'uburaruko bw'intara ya kivu y'uburaruko bashikiriza ko umutekano wabo udakwiye aho bamwe muri bo bahohoterwa n'abasirikare bamwe bamwe mu itangazo basohoye biyamiriza iduga ry'ibitigiri by'abicwa muri bo gutabwa muri yompi gutega ubwoba n'ibindi bakoregwa ikinyamakuru monayinci ku bice mirongo ine n'indwi n'icijana kimwe inyuma ya rukwa ibangamiwe ku bice mirongo ine n'indwi n'ivyijana icenda ariko akarere ka njombe niko kaza ku isonga n'ibice mirongo itanu na bitatu n'ivyijana indwi amatohoza yakozwe n'ikinyamakuru mwananchi mu gisagara ca Iringa yerekana ko abana bahabwa inzoga zikaze nk'iyitwa mukangafu na mdindifu bagaca bafungurirwa nabi kubera kubura umwanya kubw'ivyo gufungura nabi bituma haba impfu nyinshi ku b'imyaka iri munsi y'itanu ni hano turangirije no makuru yandikwa n'ibinyamakuru vyo mu karere mwashikirijwe na Raisa Liliane inamahoro na Omer Nduwayo naho amakuru yo mu karere